Sozialisten primarioak aipatuko ditugu, laster president bat hautatu beharko da Frantzian. Eta sozialistak hautatzen ari dira, jakiteko nor presentatuko den horien izenian. Nor dira, entzun dituzie, nor zen presentatu, pixka bat? François Fion, Alain Juppé, uh, inetzat, be, uh, nien nizkontet uh, François Fion, nizkontet presidente bat, zakitzen zat Eskuina edo eskerra, badakizie, pixka bat zer den politiak? politikan hori guztia? Adibidez badira batzuk ebe saiten dutela eh, landarren kontra eta batzuek landarrearekin. E, e, presentatzen aldira eskuiniko aldean, bi, eta ezkerriko aldean, bi, eta gero horiek bietan bat dira boskatu, eta gero gehian boska ba, bat dituenak finala da eta hor bat dituenak gehienak, ezker, uh, adibidez ezkerrikoak barba irabaziko du, ebe bera izanen da eh, presidentea. E, ne bada gauza bat, Frantzaz, da itzen da le vot eta emaiten dute ez, ez dakit soberan hori, me alde batetan uh, punduak. Ene ustez, uh, ez dakit zain uh, lautatu, me ala ere uh, <laughs> ikusi, ikusi dut hori telematen, eta ebe uh, idakurri dut, pixkat, ez da maite gauz bat ja, idatzen dute batzutan, mitzatzen dal, eta <gasps> irakurri dut, e, ikusi nuen orako bat, e, ikusi nuen ezkerra desagertzen ari da orako gauz bat nuen. Nor da guaiko presidenta? François Hollande. Me, non bizida. Ah, uh, ordo, non bizida François Hollande, zin ustez? Uh, e, la maison... Eh, non? ez. Non, mais ici dans la Maison Blanche ici dans la Maison Jaune et dans ben, hein, la Parisienne Beste gai bat, pilota, badirea pilota nahi direnakor. Nu nahi zira pilotan zu? Bai urrien. Jaldin? Ni harin iz eskuska bidajain. Nik ere harin iz eskuska bidajain. Ni lehenik ari nintzen eskuzka bidaja eta guai ari niz eh, eskuzka egisagin. Mm, eskuzka ipatzen baituzie, lehiak eta bat antolatu dute emazten zat egualdean. Iparaldetik badira bi neska. Beraz, lehen aldikotz jadanik neskak parte hartzen aldute, eta iparaldetik maritxu zet eta horrorkazet ari dira. Zagutzen dituzie? Ez! Zer diozue zue emazte lehiak eta bat eitea eskuskan? Nik bizikuntzatzen maitotz eta eskuskan ezat uh, mutxikoak dute gizena egiten eta gizunak gizago egiten dute eta neskak uh, gehiago palarekin ordean enetzat hola Ola nahazten ditugu Ebe enetzat da idei osoan bat uh, eh, kanduten ideia ah, Nik bizikuntzatzen maiten dutzen eta neskak ez dira antxu sekulan ari eskuska. Eta ere, e, nik enukena aritu eskuska zen eta ebena eh, nahiak e, eh, irazi animaleko uspel bat. Eni etxean begiratzen dut alarik telebista ebe antxu beti motikoak dira. Beraz, huai mutikoak zergatzik ez duzi antolatzen ikastolana? Eskuskako lehiaketa bat, baina kasu, txapelketa hortan neskak eta mutikoak elgarrekin ari eta elgarren kontra jokatzeko. Zerratik ez? Ah, bai, bai, bai, bai, lehenik utziten ala datazia eta ja mutikoak eh, bila bete dola entrenatzeko eskuska. Bai, neskak hartzen dituzie, eskuskan entrenatzen, Eta jakilan, ez zira muti bat Entrenatzen ez. Zerretik ez dituzun eskak entrenatu nahi? Beldur zira neskabatek eta zubaino behagoa izaitia? Ba, bat ere.